Mwegesa esura ya munana Omuuliro amukama Noa alikushusha omuntu omumanyi Noa alikumanya kwitotora ebigambo omuntu obumanyibwe bumushanyukya amaisho nemikanya emwa omubuso komya omwango gwo mukama kandi ekyondagani sizeruwanga tikimpwa wanisa mutima oruge omumabona gomukama utamuzebazebera mu maisho kuba wenene akora oko yashanga manti ekigambo kyo mukama kiba imaragona Noa ayakumubaza ati iwe nokora ki omuntu aulira omwango tagubwao kabi kandi omumanyi amanyambali araikiza omwango ogwo nokwo araguikya buliki gambo kigira omwanya gwakyo ogwo kukolerwao nokwo kirakorwa kyonka omuntu enakuze tizimubonesa ebyo akuba abatali kumanya biri kuija kubao mara nowo kumugambira ebiri kuija kubao taliwo tabao muntu agira bushobora bwa kukwata moyo anga kutanga rufu kiro ekyo ruralire kuija okwo endashana etanga tanga buli muntu niko nentambala zitanga tanga abazikora omubi no murungi ebibyona nkabirebage noro nabaire nimpiga kushobokerwa buli kantu akakorwa omunsi nimbona abantu nibatekerera abandi kwenaga omunaku anyuma mbona nibazika abantu ababi bagyagarwe nsinga hati hati nibayisirizibwa omukigo mbali bakoleraga ebya bebi ekyo nakyo bushasi arwa kabi kutangua kubona kibona bonyo nyonshonga emitima y'abantu eikaranero konkwa kukora kubi Nuru mufakale akora kubi emirundi kikumi mara akarora uburora burayi Nimanya oko abatiina ruwanga baligira emirembe aro kumutiina Kyonka omubi taligira mirembe oburora bwe tibulira iya nkakinyuma anyumi tatiina ruwanga Alione kintu ekindi ekibao omunsi kyonka tikigira nshonga abantu abarungi kugwerwa ebiemba bisanire ababi kandi ababi bakabona ebyaba bisanire abarungi ekinakyo ninkigamba okwo kitaina nshonga hanyuma nasima okushemererwa oburora omunsi omu omuntu tagira mukantu karungi shana okulya okunywa no kushemererwa awo aragiraga ebyera omubyo arakuraga omuburorabwe bwona oboruwanga ya mwaire omunsi kanalengire kumanya obumanyi nkabona nemirimo ekakorwa omunsi omu okwo na kiro na mushana omuntu tanagira nirwo na boine byona ebyoruwanga yakozire taliwo muntu yakushobokerwa ebikorwa munsi Norwo omuntu yakutao atai amani kubishobokero. Taina kubona nshonga yabyo. Norwo omumanyi yakugamba okwo wenene alikumanya. Taina kubishobokerwa kwokwokwo.